При машині в мене є записано я, та я завжди до кінця зміни е, всі записи зберігаю, мало що. Коли вам треба, то я принесу. І Він підвівся. Потім зупинив його Маринич. Опишіть, як вони виглядали. Ну, пацаник пацан, на зріст такий буде, не більше, показав собі до плеча. Волосся недовге і таке, та є ні чорний, ні білий, як то називають е, шатен, так? а старший також те невисокий хлоп, але вищий за пацана буде. Худорлявий такий, верткий, поспішливий. І голос у нього, знаєте, такий різкий, трохи писклявий, е, схожий е, на сигнал, котрі деякі хіпаки ставлять собі на машину. Шурикен тихо вийшов з кімнати. Що вони мали при собі? Багато речей? запитав Маринич. Не було речей. У старшого в руках сумка невелика. Тримав її на колінах. Та навіть не сумка, а презентова течка, в якій інструменти носять. Куди ви їх завезли, куди просили туди і повіз до вокзалу. Але до самого вокзалу трохи не доїхали. Попросили зупинити на вулиці Заводській і вийшли. Старший, видно, дуже поспішав. Я коли вже рушив у дзеркальце, побачив, як він передав сумку малому, а сам те е, побіг. Куди? Через дорогу перебіг, а далі вже не знаю, не дивився. Увійшов Шурикен. Розклав на столі кілька фотографій різного формату. Гляньте на номерати, Никодимовичу, чи схожий той старший пасажир на будь-кого з цих попросив грек. Кого товажно придивився, потім упевнено витяг одну фотографію, наблизив її до очей. Оце він, тільки тут стрижений, а в житті патлатий. Дякуємо, кивнув Маринич. Про нашу з вами розмову поки що не треба нікому казати, розумієте? А тепер можете виконувати свій змінний план. Я думав, що надовше затримаєте, а то дрібниці. Він глянув на годинник. Все одно вже скоро кінець зміни. А можна поцікавитися? Можна, але зараз не варто. Згодом, е, коли в нас, і у вас буде не так сутужне з часом, ми вам усе розкажемо. Маринич підморгнув водієві. Коли двері за ним зачинилися, промовив. Виходить, це все-таки Марушка. А ви, Михайло Йосипович розберіться, як його дончик прогавив. А ви, Шурикян, бігайно в таксомоторний парк. Постарайтеся розшукати водія, котрий віз їх на Червоноармійську. Гадаєте, вони туди також на таксі їхали? Майже впевнений. Шурикен знизав плечима і, м'яко ступаючи, зник за дверима. Маринич заходив по кімнаті. Машина обидві внизу, Шурикен там. І ПТУшника треба знайти якнайшвидше, ще сьогодні. Сергію, повернувся до Кочерявого. Кого ви знаєте в тому ПТУ? Директора знаю, Халаїм Євген Федорович. Це ж наші з вами колишні сусіди. Кучерявий мав на увазі, що й вагоноремонтний завод і ПТУ розміщені неподалік лінійного відділу міліції. Ага, такий я його знаю. Порядний чоловік. Зв'яжіться з ним, скажіть, просимо на сьогоднішню ніч 30 учнів для, скажімо, для патрулювання по місту. А ви, Михайло Йосиповичу, попередьте товариші з відділу служби, що дамо їм сьогодні помічників на патрулювання. На хвилину замислився Сергію. Може, ще когось знаєте в ПТУ, щоб був ближче до учнів, розумієте? Та коли ми в лінійному працювали, то знав багатьох, але їх уже там нема. Бо ти майор Соломатин. Правильно, ляснув долонею по столу Маринич, глянув на годинник. На роботі його вже, мабуть, нема. У таку пору порядні люди вже вдома кефір перед сном п'ють. Він підійшов до телефону і набрав номер. Галина серденько, вітаю. Правильно вгадала я. Ні, не ну, зазнався, Рибонько, і не забув вас. Обов'язково по точному кварталі завітаємо.